U njemu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame ko kaže poslije svakog propisanog namaza la ilaha illallahu vahdehu la sharika lehu lahul mulku lehu hamdu ala i kaže da je poslanik s.a.v. zabranjivao rekla kazala i rasipanje imetka i puno pitanja i zabranjivao je nepokornost prema majkama i ukopavanje žive ženske djece i sprečavanje davanje onoga što se dužno dati ili traženje onoga što čovjeku ne pripada. Pa smo došli do riječi poslanika sa osrme mal. I poslanik je sa osrme zabranjivao rasipanje imetka. Kada kažemo rasipanje imetka, mislimo na rasipanje imetka u svrhe koje šerijat nije dozvolio. Bilo da se radi o vjerskom ili dunjalučkom rasipanju. O vjerskom ili dunjalučkom rasipanju. Kako mi vjerski možemo raspati metak? Na primjer, čovjek ode i na vrh brda, gdje nikoga nema, napravi veliki islamski centar. Nigdje tu nema žive duše, po koji čoban da prođe sa stadom, nigdje nikoga nema i on tu uloži milion eura, napravi veliki centar sa četiri munara. Je to raspanje metka ili raspanje? Raspanje metka. Ne treba džamija tamo. Džamija je radi ljudi. Mi džinima ne pravimo džamije. Džini će se sami praviti, je tako? Mi pravimo ljudima džamije. Ako to nema ljudi, znači nema potrebe da se gradi tu bilo šta. Pa je to je, znači, povod je vjerske prirode, ali je postupak šta? Neispravno. Na pogrešnom mjestu je, znači, na pogrešnom mjestu je, li, ovaj, sagradio, sagradio džamije. Ili da ga troši u dunjalučke, a dunjalučko trošenje, znači razni su oblici i vidovi gdje čovjek može dunjalučke, ali rasipati svoj imetak. Jer je uzvišen Allah te barak je otala učinio imetak da bi čovjeku olakšao život. I imetak je blagodat u ruci dobrog, razumnog, bogojaznog čovjeka. To je velika blagodat. I mi smo govorili o blagodat čega? Imetka. Sjećate da smo držali predavanje o tome? Jel se zaboravili. Zaboravili. Neki se sjećaju, neki zaboravili. Nije bitno. Mi smo govorili, braćo, posebno blagodati metka. I govorili, znači, kako je metak blagodat, nekome je blagodat, nekome je metak iskušenje, nekome je nedaća. U svakom slučaju, kada se metak nađe u ruci bogobojaznog čovjeka, koji ga ima u ruci, a nema ga u srcu, to je bez sumnje ikakve blagodati. To je bez sumnje ikakve blagodati i greše oni koji kažu ovaj da je da treba čovjek biti siromašan Jeste, treba biti siromašan ako će li imeti, ode sa pravog puta u protivnom, bolje je da čovjek ima i da drugima daje, nego da pruža ruke i da bude jel on muhtač i potreban. Pa čovjek kada raspa taj imetak, ne može priuštiti sebi ono što treba da priušti ili onome koga je dužan izdržavati. A dovoljno je čovjeku zla da ne vodi brigu onome koga je dužan šta da izdržava. Kako došlo od Isu poslanika, sa osrme, il mar'i ismen en je kut. Dovoljno mu je grijeha da ne pazi, i ne vodi brigu ono- onima koji je dužan izdržavati. Onima koji je dužan znači izdržavati. To je, to je grije. Što se tiče izdvajanja imetka u svrhe za ahiret, za ahiretsku nagradu, to je pohvalno. I tu čovjek može, znači koliko god da daje, bit će nagrađen. Znači u svrhe gdje se pomaže Allahova vjera, odnosno gdje se daje za, gdje se daje za ahiret. I zato su neki naši prethodnici govorili La serefe fil hajr, wala hajre fil saraf. Kažu, nema, nema rasipništva u dobru, a nema dobra u rasipništvu. Razumijete? Nema rasipništva u dobru. Kada ulažeš u dobro, nikada se ne tretira rasipništvo A u rasipništvu nema nikakvog dobra. Pa su znači objedinili šta? dvije stvari i dali nam znači ovdje jedno pravilo koga se trebamo, jeli, koga se možemo slobodno držati. <clears throat> Pa izdvajanje, znači trošenje tog imetka na način kako šerijat nije dozvolio je uništavanje, znači imetka što je šerijatski zabranjeno. Što se tiče izdvajanja imetka, trošenja imetka na sebe, čovjek da sebi troši, na sebe na svoju porodicu, na način koji ne odgovara njegovom nivou. Jel u redu? Ne odgovara to njegovom nivou. Tu je među islamskim učenjacima razilaženje da li je to ovaj zabranjeno ili je muba dozvoljeno. Pa ne znam, ovaj čovjek živi pod krovom od, od, od, lima starim. Kuća svakog momenta treba da sruši na njega, na glavu. živio zekijata, a ne znam, ovaj, rasipa znači i metak u nekakve stvari koje njemu ne doliče i njemu ne trebaju. To je poznato kod oleme da se smatra rasipništvom. Neki kažu da je to muba, osim ako rasipa u... Znači, kada bi čovjek otišao koji tako živi i kupio sebi, ne znam, telefon za 1000 eura. Najnovije tamo nešto izišlo čudo i on onda trči da ga kupi. Je li telefon haram? Nije. Nije haram. I on nije kupio, on je kupio halal. Kažu, to mu je dozvoljeno šerijetski da to uradi. A neki kažu, to je njemu rasipništvo, jer njegovoj deređi ne odgovara, znači šta? Zato ovaj čovjek kada se ženi, dobro treba paziti na kakvim je standardom žena živjela. Jer si dužan nakon toga, ona traži od tebe šta da je, paziš kao njen babo što je pazio. Pa ti moraš prije toga ispitati, je li, ovaj, koliko je ona mjesečno imala džeparac, da vidiš možeš ti to podnijeti da ne to bez leđa, je tako? Radeći preko sate da bi ženi ovaj omogućio život kojim je živjela kod svoga babe. je Husein u svome dijelu uh, sadakat i tako je govori mama Gazalija smatraju da je to haram, da je to zabranjeno. U svakom slučaju ovaj među lemom je razilaženje po, tome, po tom pitanju. A, Ulazi još u e, bespotrebno davanje imetka, odnosno e, trošenje imetka, ulazi i građenje bespotrebnih građevina. Bespotrebne znači građevine koje nemaju, za kojima čovjek nema nikakve potrebe. On ima žena i jedno dijete i pravi kuću sa četiri sprata, na svakom spratu po devet soba, ovaj, ne znam, po tri kupatila. Za koga praviš to? Ako to praviš da bi putniku, namjerniku dao, nekom siromahu da stanuje jedno vrijeme, planiraš da otvoriš tu školu Kur'ana. Nije sporno, to je lijepo. Ali praviš sebi nešto što ti ne treba. Dalje, isto posuđe, recimo da bude zlatno. Da čovjek uređuje zlatno posuđe, krovove, da se to vidi, znači da je to izraženo. WC pozlačeno. kumula šolja u WC-u zlatna. Kakva je, kakva je od toga? Kome je tako, To je samo oholost. Ja sad tam da čovjek stavi žena da nakiti sva zlata na sebe od, od ovaj, kod, kod pa dole kada ima, kada ima svadba, pa žene dođu kada dođu na svadbu, mlada kada dođe na svadbu, one sve plešću ovako rukama, udaraju, a mlada sjedi ne može. To što je sve toliko raspano zlata da može dići ruke da udara. Toliko je od, od, od, znači od ramena do ovdje, to je sve one manje pa veće, pa veće, to su znači ovaj, ja shvatam to je nakit i to ljudi vole, a kakva je korist da bude tamo u, u u Bejtul Halada bude ovaj nešto od, od zlata, to je to je oholost. Pa je to bez ikakve sumnje znači mhm. rasipanje rasipanje A, što se tiče dunjalučkih prohtjeva, nema smetnje, braće, da sebi čovjek omogući jedan lijep život. Lagodan život, da uživa u blagodatima, ali ne treba znači da to dođe do stepena preterivanja, a neka olema kaže da je bolje ono što je poslanik sa osrme, što je uzvišen Allah odobro za poslanika sa osrme i, i, i druge ove poslanike, iako među poslanicima samima ima koji su bili bogati stalno, kao što su bili a, Suleman i Davud, stalno su bili bogati. Imate koji su bili stalno siromašni, kao što je bio Isa a.s. i njegov tečić, ko? Jahja. A imate poslanike, kao naš poslanik, koji su prošli i kroz siromaštvo i kroz, i kroz bogatstvo. Znači, bilo je, znači, a, svega. Uglavnom je poslanik sa osaname uzvišen je odabro, često da bi se znači prolazilo vremena, da, da nije imao šta jesti, da ponekad tri dana nikada se nije zastio znači a, pšeničnog znači hljeba, da bi jeo uzastopno i a, iako je uzvišen Allah e, otvorio njemu jeli, riznice zemlje. I govorio je poslanik sa osaname, dovoljno je sinu Ademovom nekoliko zalogaja da ispravi kiču. I braćo, čovjekov želudac je kao vreća, o, plastična ova ona se rasteže. Želudac je tvoj, kažu tako, ne znam to tačno, otprilike kao šaka. Toliki je. A kad pogledaš šta si pojao ispred sebe da staviš, kaže to nikako ne može biti. Zato što si ga razvukao. On se razvuče, popuni, znači sve šupljine što imaju u abdomenu, to ti želudac popuni i onda samo što više jedeš, možeš uvijek više jesti ovaj. Pa je čovjeku, kaže, bolje nekoliko zalogaja da može ispraviti svoju kiču. Iako ne smeta da čovjek jede, braćo, ako želi da jede više, ne smeta da jede više, ali da ne bude, da bude, znači, ono, trećina jedna i druga i treća, tako, trećina za hranu, za vodu i za, da može disati. To je dozvoljeno, ali da se prejeda, znači da nakon toga mora ići, ovaj, tražiti medicinsku pomoć, to je zabranjeno. Kod nekih pravnika je zabranjeno, kažu da je zabranjeno da čovjek daje cijeli svoj imetak da ga da kao sedaku. Jer je poslanik, sam rekao, na sabu šta? E thuluthu, u thuluthu kesir. Trećina, a trećina je puno. Daj trećinu. Ali kada je došao Ebu Bekr dao cijeli metak, ništa mu nije rekao. Nije rekao Ebu Bekr uzmi dvije trećina, daj trećinu. Cijeli metak. Šta se kaže ostaje pored, Kaže ostaje sam ima Allaha i poslanika. Sallallahu alaihi Pa ovdje neka ulema izdvaja, kažu, ako bi čovjek bio na stepenu Ebu Bekra, kažemo pod navodnim znacima Ebu Bekra, onda su imao takvo ubjeđenje da neće nakon toga žaliti jel tako? Neće žaliti nakon toga. Ne bi smetalo da da. Došao čovjek u džamiju, ne znam, imam održao hutbu o vrijednosti izdvajanja lahom putu. I on sve što ima iz džepova, sve izvadi baci. I dok je izišao sjeo u auto tamo, već glavom udarao volan. Šta ja uradim? Sad bi se vratio nazad i tražio bar nešto. Jel tako? Znači, da to ne bude emotivno, nego iz, iz, iz, od svoga imana da, ne bi smetalo kao što je Omer došao dao koliko? Pola imetka. A to je više od trećine, jel tako? Pa njima nije i osudio poslanica. Pa postoje hadisi ovako i ovako. Pa kažu hadisi koji se odnose na trećinu, jesu trećina čovjeka koji se šta? Koji se ne bi mogao strpiti da, da ostane bez ičega. A ako čovjek ima toliko imana da da sve i očekuje da može zaraditi drugo i neće za tim žaliti i tako dalje, onda ne smeta da da ovaj znači i cijeli svoj imetak. U svakom slučaju tu je razuženje među islamskim učenjacima i trećina je česta kod ovaj alhamdulillah u arapskom svijetu i to je pohvalna stvar među tim bogatašima velikim znači bogatašima da često ostavi ljudi trećinu. Trećinu ostavi fi sebi ili lah, a one dvije trećine dijele njegovi nasljednici. I od te jedne trećine, znači koja ostane, ponekad se dijeli po, po deseta godina, ne može, se podijeliti. Toliko ljudi ostaje, znači metka, da, da razum ne može to pojmiti šta ima, imaju čitavi timovi koji dijele njegov imetak. Znači kako dijele, prihvataju. onaj pravi tamo centar u Maleziji, kaže evo milion dolara od nas. onaj pravi u Americi, evo kaže dva miliona od nas. Ovaj pravi tamo, evo od nas sto hiljada. I ne mogu godinama dijele i godinama i godinama i ne mogu podijeliti. Toliko je uzvišen je Allah dao određenim ljudima metak Sigurno da je, da je taj metak ovaj, u ruci takvog čovjeka koji je tako poručio, njemu, njemu blagodat. Iako, jeli, ovaj, na sudnjem danu će ući siromasi od muhađira u dženet prije bogataša na koliko? Na pola dana, na 500 godina, jer je dan na ahirut 1000 godina, na pola da 500 godina će ući. Pa je, je to dokaz da je bolje imati manje imetka? Vi što vodite kud nemate pravo da javljate se u, znači, to je jasno što se tiče vas. Mi hoćemo da čujemo i drugu stranu. Ali su naši ovaj ovi nukuđani, oni su u pravu. Jer, braćo, čovjek će zaustavljen, on, on će 500 godina ući kasnije u džennet od koga? Od siromašnog. Ali ne znači kad uđe u džennet da neće imati veći stepen od siromašnog. Siromašni je zaustavljen radi čega? O, bogati. Radi metka, treba položiti račun. Ne možeš tek tako, moraš, svaki se dinar mora za dvije. A siromašni nema zašto. Allah, dragi, uvijek je bilo, jeli, od dana do dana, od jutra do naveče, nikad ništa imao nisam. Jeste. I tako da je ovaj, znači ne znači da kad uđe u džennet da će siromašan imati šta veći. E sad ti 500 godina što je prednost, 500 godina je puno, jeste. Ali u odnosu na ahiret i, i, i, vječnost dženeta, onda i nije toliko puno, je tako? Znači sve je to, ovaj, jeli, ima, znači, zbog, čega su ljudi zaustavljeni, ali znači da će u dženetu znači, imati manji stepen, može imati samo veći. Iako dužan da polaže račun za svoj imetak. Dalje, kaže poslanik, sallallahu sallam, i mrzio je puno pitanja. Mrzio, ovaj, i pre, ovaj, prezirao je puno pitanja, a ovdje se misli na pitanja koja nisu dozvoljena šerijatski da se pitaju, odnosno koja nemaju osnove šerijatski da se pitaju. A ovdje sami hadis ili značenje hadisa, braćo, je islamski učenjaci imaju podijeljena mišljenja šta znači hadis. Mnogo pitanja. Jedni kažu da se ovdje odnosi na pitanja šerijatska, odnosno pitanja koja su naučne prirode. Pitanja koja su naučne prirode. Pa je poslanik sa osvrame prezirao da ispitiva čovjek. Jer je poslanik sa osvrame rekao u hadisku koga bliže Buhari i Muslim, najveći zločinac je čovjek koji pita nešto, ispitiva, pa zbog toga to bude zabranjeno muslimanima. tako. On pita, pita, ispitiva o tome i onda dođe zabrana zbog toga. To je učinio zulum, to je, naravno, nema više toga nakon ovaj, prestanka objave, ali čovjek ne treba ispitivati o nečemu o čemu nema potrebe znači da zna. Ne treba znači ispitivati i ovaj braćo pitanja su nekada bila drugačije prirode. Kod nas su danas pitanja ovaj samo da se pita. Ne kažem ko, ko, da ciljamo ovdje skup, nego općenito govorimo. Samo da se pita. Ima Mahmed kaže, družio sam se za Beširom i Hušejmom četiri godine. Bešir Ibn Hušejm poznati alim, družio sam se, kaže, sa njim četiri godine, samo sam ga dva pitanja pitao za četiri godine. Dva pitanja za četiri godine. A kod nas je danas, znači, moglo bi se sjediti do, do sabaha, ispitivati, pitati, to je pogrešno. I najbolja su braća pitanja čovjeka koji kaže, čitao sam u toj i toj knjizi to, to i to, to i to i to, pa mi je nejasno, možeš mi pojasniti. To su najbolja pitanja. To je došlo kao produkt učenja. A to Eh, ovaj, neko nešto rekao i spomenuo. E, kaže, kad se već to spomenuo, na ovom im pada nešto. nikad na ovom ne bi palo da on nije to spomenuo, tako? Ili čovjek odgovori na pitanje, a on ima sad na, to, na taj odgovor još tri pitanja. To nije, to nije znanje, to nije ilm, to je, to je ispitivanje. Jer da on to nije spomenuo, ti to nikada ne bi upitao. Jer se temi znači, tebe ticalo i tvoje, znači, deređe. Tako da, ovaj, odnosi se, znači, da Eh, da, da ne smije čovjek ispitivati ono što ne treba da zna, odnosno što u datom momentu nije potreban da zna. I kada je poslanik Salsalem pitao, kada je pitano čovjeku koji nađe, znači čovjek nađe sa svojom suprugom čovjeka. Šta će? Pa je to poslanik prezirao to pitanje. Kome se to desilo? Koliko se ljudi, koliko, kome se desilo, koliko ljudi je prošlo? To je čovjek jedan pita, tako pitanje dobije odgovor a znači ispitiva se nešto, nekakva pretpostavka, šta bi bilo kad bi bilo, to su najgora pitanja, šta bi bilo kad bi bilo. A šta ako bude to, to i to? Ostavi to šta ako bude. Kad se desi, onda dođi, kad desno se to i to, šta ćemo. A to šta ako bude, to šta ako bude, takvi, takvi mogućnosti imaš 30. Postavi sve, pa ćemo sve razmatrati, sjediti i onda sve ono što smo razmatrali, i štihadili, i muku mučili, ovaj, znači, nemamo potrebe za takvim, jeli, takvim znanjem. I zato je poslanik sa osam kaže nehani glotat zabranio je a Ulema je protefsirala da su uglutat, da su to teške mesele koje je teško riješiti problemi, znači koji nije jednostavno riješiti. ne dođe prije jedan dan, prije dva dana, dan, dva, ne znam kada čovjek dođe mi kaže, ima žena koja stalno ima ciklus. Nikad joj ne prestaje. I doktor kaže da je tako, znači, morala je tako biti, tako mora znači, otvoriti je, da stalno, znači, krvari. I stalno je, znači, od ciklusa, kaže, izlazi pomalo, tako i kaže, nije to istihada, nego je ciklus cijelo vrijeme. Kakav je propis? To je jedna žena od miliona, od, ne znam, deset miliona, možda žena da je sto taj slučaj. To je pitanje koje se dobije posebna, fetva se traži, ovaj, a nikako, znači, nisu pitanja koja se ispituju i koja se propitkivaju, znači, niti pred masama, jer Treba, znači, pitati nešto što je opće korisno i od čega svi ljudi imaju, imaju korist. I mnoga su ti tih pitanja, znači, utemeljena braćo na sumnjama i pretpostavkama, daleko od stvarnosti, tako da nema i potrebe pitati, nego samo se zamaranje. I on zamara sam sebe onaj koji pita i zamara onoga koji, koji je. Isto tako, ovaj, da čovjek upada u sumnje da ispitiva, prolazi pored vode, ispitiva ali ova voda čista, nije čista, ali ovdje nečije, dolazilo ovdje nečije ovce, kraje, krave, da li piju vodu, ne piju vodu. To je bunar, dođeš tu, kažeš bismillah i abdestiš se, napiješ se ideš dalje. Nemaš pravo ispitivati. Nemaš pravo, znači, tražiti, znači, zbog čega, kako, šta, jer to upada, znači, u pretjerivanje, znači, u pretjerivanje vjeri, jer je osnova kod vode da su šta? Da su čiste vode. Omar radi ono ne prolazio sa ljudima, upitao čovjek, kaže, kakva, kaže, nemoj ga obavijestiti, Iako je predaja daif, ali ispravno značenje, kaže, nemoj ga obavijesti. Našao si vodu, trebaš da uzmeš abdesti, ideš dalje. Ako ti se potvrdi ne, nekakvim nepobitnim argumentom da ili, ima jaka osnova da moglo biti nešto, da je to drugi propis. Kaže poslanica Losarme, kaže men teka šubuhat fe kad istabra lidinihi u Kaže, ko se sačuva sumnjivi stvari, on je E, očistio i svoju vjeru i svoju čast. Pa mi sudimo, braćo, po, znači, po spoljašnjosti. Poslanik sam kada je sudio, za nije došao od Isu kod Buharije da kaže simune i leije kaže vi dolazite meni, kaže predavnom se sporite. Kaže pa možda je neko od vas riječiti. A ima ljudi, on to zna upakovati, on to zna znači tako utegnuti kad ga sluša da kažeš aman jarab. Ovo je to je to, samo nisam rekao ovo je objava došla sa nebesa. I kaže ja njemu presudim zbog toga što je što je ovaj što je rečiti a u stvari kaže ja sam mu presudio komad džehenemske vatre. Ja sam mu džehenemsku vatru. Ti uzmi je bujrom. Kad je ti je nudi. Ti si bio vješt pred kadijom, uljepšao ugovor i, i znao dokazati nešto što se ne, bi trebalo dokazati i nakon toga kad ja presudio tvoj korist, on ima nagradu zato što je želio istinu, a ti imaš kaznu koju si htio, znači da iskriviš stvarnost. Pa mi sudimo po spoljašnosti. Tako kada dođemo znači, do nekog mjesta, ovaj, e, pitanje vode, pitanje bilo čega, sudi se mjesto gdje ćeš klanjati, ovaj, na parkiralištu stao, da li ovdje neko dolazi i da li ima kerova, da li prolaze kele da li ne prolaze Tu gdje stao staviš sebi, ne vidiš ništa, prostoješ sebi ispred sebe džadu i kažeš Allahu ekvar, Allahu ekber, proučiš jedan i klanjaš. Drugo mišljenje o čemu drugo mišljenje? Ko će mi kazati? Hm? Drugo mišljenje. Spomenuli smo jedno. A drugo, o čemu se tiče ovo drugo mišljenje? Tiče se značenja puno pitanja. Prvo je mišljenje bilo da se odnosi na šta? Na naučna pitanja, šerijatska. A drugo mišljenje da se odnosi na pitanje, braćo, prošenja, traženje. Da prosi čovjek da prosi, da traži od nekoga. Jer pitanje u arapskom sual može biti suale ja tražim od tebe nešto. Es eluke Tražim nešto od tebe. Ili tražim materijalno ili tražim simbolično. Pa može se protumačiti kako i na jedan i na drugi način. Drugo, Ulema kaže, ova i kaže, to se misli da čovjek prosi i da traži, znači, od nekoga nečiji imetak. I kaže, ovo potvrđuje značenje i prezire vam da raspate imetak. Kad pa se radi o čemu? O imetku, ne radi se o zanju. Znači, jedno i drugo tumačenje došlo ovaj, kod uleme. Što se tiče ovaj, prosijačenja, tu su došli ajeti i hadisi ovaj, koji govore o tome kao riječ Allah te barake o ta'ala la nase il hafa i kaže oni ne dosađuju ljudima jeli, proseći. Nisu, nisu dosadni, nisu naporni, znači a, tražeći jeli, od ljudi. Kaže poslanik sa osvom hadisu, koga bilježe Buhara i Muslim, kaže čovjek će neprestalno prositi sve dok ne dođe nesretne Allaha, a na njegovom licu nema ni grama mesa. Nema nikako mesa, nego će on biti lobanja. A, neće biti ni komadić mesa na njemu kao dokaz njemu da je šta? Da je prosio. Čovjek koji dođe na sudnjem danu, pa mu jedna, strana pala skroz do zemlje, je šta? Šta je šrefe? Ti spominjao Ešefe, ovaj, to je čovjek koji, koji ima dvije žene pa nepravedan. Doće mu desna strana, mu se vuče po zemlji. Nepravedan bio. I zna svako da je šta? Nepravedan bio, među ženama bio nepravedan. I znači ima uvijek ovaj nekakav alamet ili znak čovjeku na sudnjem danu. E tako i ovaj koji je prosio doći na sudnji dan, znači nemamo ništa, nemamo ništa na licu. Naročito onaj ko traži braćo bez ikakve potrebe. Ovdje hadis brani traženje imetka bilo malo ili puno. I hadis brani traženje imetka ili nečega ovoga materijalnog od ljudi i od Allaha. Je tako? Kako nije tako? Kako mo, ja kažem, kako nije tako? Po, poslanik, nisam ja, ne govorim, ja sam ja pogriješio. Poslanik sam vam kaže, izabra Allah prezir ili mrzi da tražite ili zabranio je poslanik sa da se traži i metak. Ako bi pome tumačenje. To se odnosi i na ljude i na Allaha. pa ti je zabranjeno tražiti od ljudi ostvoriti razvoru s ovome hadisu. Ili u redu? Tako ne može nikako drugačije biti. Zato što je hadis zabranio općenito. E sada mi imamo druge argumente koji izdvajaju da čovjek može tražiti od koga. To je drugo. Ali mi govorimo o ovome hadisu. Jel ovaj hadis zabranio sve? Jeste, kažemo, sve je zabranio. E zato a vjera nije jedan hadis. Vjera nije jedan hadis. Kao što prst nije čovjek, tako ni vjera nije jedan hadis. Nego znači treba uzeti hadise svi koji govore o toj tematici šta na toj mjesto i zakupiti. Pa je drugim ajetima i hadisima je o, ovaj, ta općenitost je sužena, pa čovjek može tražiti stvoriti da te barake od kaže uzvišenje Allah, osanullaha min fadlihi i tražite od Allahove dobrote. Tražite da Allahove dobrote. A se to iz hadisa? Ne. E, u tome je stvar. Tu je razlika. Mi kažemo iz hadisa se zaključuje to i to i to. Mora znači da je takav huk, ne mora značiti. Postoje možda drugi hadisi koji su usmjerili značenje, koji su ograničili značenje. Ovdje je znači došlo وَسْأَلُ min fadlihi, tražite Allaha odjelo od njegove blagodati. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, Abdullah ibn Abbasu kaže وَإِذَا kas elillah. A kaže kada budeš tražio, tražio od Allaha. I zato su neki ashabi govorili, kaže, ja od Allaha tražim, da li je bio džabir, koji je bio od ashaba, kaže, tražim so za hranu na seždi. Na tražim so za hranu stvoritelja te barake o teala. I došlo je u hadisu, kada su u pitanju ljudi, da je poslanik Salasaneme rekao, kada je upitan o traženju od ljudi, kaže, ako već moraš tražiti, kaže, onda traži od bogobojaznog, od dobrog. Nemoj tražiti od njega ako će ti doći sutra reći, a sjećaš ti se živ bio ovaj, kako si dolazio, kako, pa ćete obrukati zbog toga što si tražio od njega. Nego znači tražio čovjeka koji je bogobojazan i koji ti neće, znači kada ti da tu sedaku na ruke i pomognete, neće nakon toga više to preprskivati, neće više to prebacivati i sutradan da te sramoti među ljudima kako on tebi nekad nešto dao, kako si ti bio u teškoj situaciji i bili preživio da nije njega bilo. Ali ovaj hadis daif. Ovaj hadis je daif, iako značenje je šta? Ispravno, lijepo značenje, nećeš ići tražiš kod onoga ko znaš da, kome je god dao, gdje god je došao u krug je spomenuo. Eto, nije, nije da prebacivam, ali stvarno sam mu dao toliko i toliko. I onom je drugom, nije, nije mi cilj da se hvalim i da ja sad nešto njemu, to Bože sačuvaj, ali stvarno sam tako, tako i tako. To je znači najbolje od takvog čovjeka ne traži. Isto tako čovjek koji pokazuje, braću, svojom spolje, e, vanjštinom ponašanjem kako nema. Uvijek tako se ponaša ovaj ne znam, ukrpite pantalone, uvijek dođe tako se, ta, tako se, kao da nema nigdje ništa, a u stvari ima. To je dvoličnjaštvo. Znači, ako čovjek nema, govorit ćemo u traženju nečega, ali ne treba, znači, da se pretvara, jer su, vi znate, braći, čuli se za ljude ashabu sufe, koji se zove, tako, jel tako, u džamiji koji su bili, gosti poslanika, sa osanama, u njegovoj džamiji su bili. On je bio Buharere i drugi. I jedan je od njih umro, i ostavio je dva dinara. Nađena su dva dinara u njegovoj ostavštini, ili što je ostavio, pa rekao poslanik, poslanik osrme, kejetani. Kejetani. Sa njima će se, kaže, sa ta dva dinara će se pržiti njegovo tijelo. U Zato što je šta? Dva dinara je 20 dirhema. To je, nije to puno para. Ali imao je to. A bio je sa ashabu gdje su ljudi dolazili davali im, znači da prežive od dana do dan, ponekad nemaju, dođu pitaju poslanika, sallallahu sallam, traže, a ni on nema da im da, pa je poslanik, sallallahu sallam, rekao, kaže, ki je tani, ovaj hadis, kaže, imame neovi, šeh Albani da je I jeste, bili ga Mahmed ibn Hibban i drugi. Pa čovjek znači da ima to, pretvara se pred ljudima, nema, nema, hajmo mu nešto sakupiti, hajmo mu dati. Nema, nema, hajmo opet nešto vidjeti. I vidiš ga, turiš mu u ruku, ne znam, nešto zato što se tako pretvara da nema. A u stvari ima. Imaš ko, budi onakav kakav jesi. A nemoj, znači, a, o, preterivati ni u jednu ni u drugu krajnost. Pa je ova kazna došla, zašto? Zato što je pokazivao nešto svojom spoljašnjošću, a u unutrašnjosti je nešto ipak bilo. Dva dinara, braću, nije to ništa. Nije to neka, neki veliki metak. Ali zbog njih, pa šta mislite onda kada čovjek jeli ovaj pretvara se da nema, a ima više od toga. Neka lema kaže da je ova ovdje zabrana došla da se traži, da se traži od zekijata. Nije, kaže, općenito traženje sedake ovako pomoći da se da, nego kaže to je traženje od zekijata, a ne pripada nijednoj od osam kategorija. Pa se to odnosi, odnosi na njih. Imam Neovi je rekao da je kod sve uleme, kaže, jednoglasno nije ispravno čovjeku da traži, da mu je da traži ako, osim ako u nuždi. Ako je čovjek u nuždi, može tražiti. Što se tiče čovjeka koji može zarađivati, a traži, to je razilaženje. Iako je poslanik rekao, kaže, la zekjata li kuval kesp. Kaže, nema zekjata onome ko može zaraditi. Čovjek može zaraditi, ko odbrda odvaljen, ima priliku da zaradi, i neće da zaradi, ne treba mu dati zekijat. Treba ga ostaviti tako kako je. Nećeš bio da radiš. Znači, uvijek ima ljudi, nude se, rade. Obraću sad dole kada je bio ova, ova nepogoda u Sarajevu. Po novinama sve ljudi razbiću snijeg. Skidaju snijeg sa krovova, ne, sve rade. Jeste, postavili su nekakve dnevnice koje su veće nego ovdje u, na zapadu i, i one, one satnice. Ali, ali rade, znači, i trude se. A za razliku jednog čovjeka kada ga pozoveš da nešto radi, kaže ne mogu ja, to je teško za mene, a rade to ljudi koji su mnogo slabijeg fizičkog stanja od njega, takav ne zaslužuje znači zekljat jer neće da radi. A, dozvoljeno je čovjeku kažu da traži da traži od nekoga nešto ako imaju tri šarta. Prvo da nije uporan u tome, znači da ne dosađuje ljudima, da ne da time ne ponižava samoga sebe, a, jer ponekad čovjek kada traži, po, ponizi samoga sebe u tom traženju. I treća stvar, da ne uznemirava onoga od koga traži. Dođe pa mu ne da mira. Ti si tražio i spomenuo i to je završeno. Ona ako ima namjeru, ako ima nije, tako ima mogućnost da će A ti je možeš sto puta ponoviti, znači možeš samo, on može onda dati nasil, da ga pisiliš da ti da ili da, te, da ti kaže ružu riječ i slično tome, nego treba znači čovjek da traži na lijep način i da ne u tome ne bude uporan. A ako kažu da je ovo dozvoljeno, iako je, ima kerahijet, ima mekruh u tome. A u protivnom, ako nema jedan od ovih šartova, tri, ako nije ispunjen, onda kažu dolazi u na na Uzvišen je Allah spominje ljude u Kur'anu koji kaže, kaže o fi emualihim hakun lisa ili wal mahrum, a u njihovim necima ima pravo onome za onoga koji traži, onoga koji šta ne traži. Je li ovo je dozvoljeno tražiti? Nije. Imaju ljudi koji traže, a oni imaju u imetku, znači, ovaj, nešto što daju i njima, i jednima i drugima. A što se tiče traženja, braćo, kada je čovjek u nuždi, kada mu je nužda, ovisi nje život njegov i tako dalje, i njegova vjera da bude dovedena u pitanje, onda neka olema kaže, kaže da mora tražiti. Dovedeno je u pitanje čovjekov život i šuti, neće da govori, to nije ispravno, to je nužda. Ako mu je to nužda dozvoljeno da jede ono što je šarijet zabranio, onda mu dozvoljeno šta je da traži? halal od svoga šta? Brata muslimana. Pa manje je, znači, manje je zlo i manje je grije da, da traži halal od brata muslimana da mu pomogne, nego da ide svinsko meso ili, ili lešinu i slično tome, a to mu je u nuždi, znači, obaveza da sačuva svoj, da sačuva svoj život. Neka olema kaže da je ovdje e, e, ciljano da se puno traži, da se puno pita, kaže o vijestima ljudi, šta rade, a, mm, znači, o onome što te ne zanima. Ali ispravo ovo je slabo tumačenje, zato što je to došlo u značenju kile vokal, rekla kazala. I to smo govorili, rekla kazala smo govorili što u prošlom predavanju. Pa rekla kazala ima to značenje, ispitiva šta je ome, šta je ome, pa da ne bi znači nos, usmjeravali značenja znači na istu tačku, da lepeza značenja bude što šira, tada pa kažemo ne, ispravno je znači jedno od ova dva tumačenja, Allah najbolje zna da bi više moglo i da bi prije moglo biti tumačenje ono prvo koje smo spomenuli, šerijatsko ispitivanje, da bi to moglo biti ovaj bliže nego, nego ovo drugo, odnosno ili traženje imetka. Neki kažu da se ovim cilja, to je četvrto i zadnje tumačenje, da čovjek ispitiva drugoga. One čemu ga ispitivaš, o njegovoj privatnosti. Pa ga dovedeš u situaciju. Ako ti kaže, otkrio ti je svoju tajnu, da tako, svoju privatnost, intimu koju ne želi da ti znaš. Ako ti prešuti, neće da ti odgovori, onda nema edeba, nema etike sa, sa sabesjednikom, je tako? Ili ćeš ga prisiliti da ti slaže, pa je onda učinio grije. Pa kažu, to se odnosi na toga čovjeka. Znači ima i, je li to, i to tumačenje. I zabranio je nepokornost majkama. Nepokornost je, braćo, sve što uznemirava roditelja. Sve što uznemirava roditelja, što je šerijatski pogrdno. Jer imate babu koga uznemirava sin kada klanja. On kada vidi sina da klanja, on ima 130 otkucaja u minuti. Znači, on se sam nakostreši, jer on je zakleti titin pionir. Znači on, se nije, on nikada se nije Tite odrekao i kada vidi svoga sina da klanja, znači njemu je sva Saudijska Arabija i svi muđahedini pred očima. Vidio je on sina da klanja. Što je veliko, zlo veliki belaj. To uznemirava babu. Ali to je nepokornost roditeljima? Nije nepokornost roditeljima. To nije nepokornost roditeljima. To je pokornost Allahu. Te On je to naredio. Ali nepokornost znači da biva u nečemu što šarijetski nemaš pravo. U tome čovjek ne smije znači biti nepokornost roditelj. I Ulema o tome braću pisala posebne knjige. Pokornost roditeljima kao imam Tortuši i drugi pisali su knjige, a pokornost znači roditelju i tu tematiku tretirali zasebno. Kaže imam Ibn Atije u svome tefsiru da čovjek nema pravo da pazi na hatar roditelja ako je u pitanju griješenje prema Allahu, našto u veliki grijesi kada su u pitanju. A kada su u pitanju mubah stvari i stvari koje su pohvalne, tada se mora i koji su sunet mora se pokoriti roditelju. Kaže babo, sinu, nećeš praviti kuću u Zenici, nego ima da je praviš kod nas u, ne znam, u ili u Sarajevu ili u Bihaću, nije bitno gdje. To je muba stvar gdje će živjeti, jel tako? Trebaš se pokoriti roditelj Babo te, ovaj, babo kaže idemo raditi, nešto kaže ja babo moram duha klanjati sine, kaže moramo požuriti, kiša će, pokisnuće sjeno, ne, pokori se babi, ostavi duha namaz, idi radi sa babom. To je stvari koje nisu obavezne šerijetski. A tebi je pokornost babi obavezna. Pa je, znači, treba se čovjek pokoriti. I ovdje se često, vraća pitanje postavlja od strane naše omladine, koji su ulazeći u vjeru željni znanja. Pa kažu, možemo li mi ići studirati bez babo i mama ne daju. Jel tako, babo i mama dok im spomeneš, znači od Istambula pa južnije, ovaj, njima mrak na oči padne. Kućeš dole. Kakav ćeš mi se vratiti? I ne daju da se ide dole. E sada kaže, smijem li ja otići dole da, da učim? Kaže mu, ne smiješ. Ne smiješ ići stjecati nauku ako babo ima mene. Ali kaže, babo mi je takav, babo ništa. Ne, babom ostani. Čovjek je, braćo, krenuo u džihad. I kaže poslaniku, sa svema, Allah evo me, kaže, došao sam, idem u džihad, a kaže, ostavio sam, kaže, roditelje da plaču. Kaže, idi nazad, kaže, razveseli ih kao što si rasplakao. Neš u džihad. A džihad je bio fard kifaje, nije bio fardaj, nije bio na svaku osobu. Fard kifaje, to je znači fard koji je šta? Kolektivnog karaktera, ako ga uradi dovoljan broj ljudi, spada sa ostali. Ili ti babo kaže, nećeš ići na dženazu nekome. Babo neće na dženazu. Danas nema dženaza. Jer dženaza tebe nije šta? Uvijek će biti muslimana, ali tako koji će klanjati, obavit će 100, 200, 300 ljudi će 50 obaviti, ne moraju drugi doći da klanjaju. A ti se pokori svome babi. I koliko braće ljudi griješe u tim pitanjima zato što ne poznaju propise. Ja odo, ja odo babo, ja sam sebi rezervisao kartu za Medinu, za Rijad, za ne znam, za Kairu. I ja odo babo ti kada bi se prevrnuo u grobu. Ja odo. To je pogrešno. To je zabranjeno. Imam Ishak ibn Rahawi, kako se spominje u fetvama, odnosno u pitanjima Ishaka i mama Ahmeda, je govorio, kaže da je zabranjeno čovjeku da iziđe, a da uči znanje osim uz dozvolu roditelja. Osim, kaže, ako bude u nedaćama koje ne može liječiti nego učenjem, pojasnit ćemo ovo. A kaže, za nafile ne treba, za na ne treba, za na kaže, treba dozvola roditelja. Za na treba dozvola roditelja. A to stjecanje znanja je na fila. I kaže Imam El-Hatib El-Bagdadi, što se tiče, kaže, znanja koga mora poznavati svaki čovjek, kaže, otiće i stjecat će ga, a ako izlazi bez dozvole roditelja u protivnom, kaže, to je zabranjeno. I isto imam Zehebi navodi neku ulemu, imam Zehebi je samom njemu se je to desilo da, da mu je majka sprečala da izjede uči nauku. I El Basri, isto tako, Nesađ, kada je izišao, ni izišao je da, htio se da stječe nauku, pa mu je majka zabranila, pa je izišao posljednje kad je ona umrla nakon nje otišao. I to spominje isto imam Zahebi u svome djelu Tezkiratul Hufaz od Mohamed ibn Bešara, poznato kao Bundar. Veliki jedan muhaddis, majka mu nije dala, te kad je umrla, onda on otišao sjec nauku. Pa kažemo, nemoj ići s nauku. Neko kaže, pa dobro, kako, ima li babo? Nema babo pravo da brani, ali ako ti zabrani, moraš mu se pokoriti. Pod uslovom. Da u zemlji gdje boraviš imaš mogućnost da naučiš kako ćeš biti musliman, da naučiš svoju akidu i da naučiš osnovne stvari fika. Namaz, poziv, ono što je vađibi koji su ti, možeš to naučiti svoje zemlji i babo ti brani da iziđeš u zemlju gdje možeš naučiti, ne smiješ putovati, moraš se pokoriti babu. Jedino kada bi došlo, ne znam, ja znam ovaj akidu, ali ne, nema me ko poučiti ispravnom vjerovanju, kako da vjerujem Allaha. Nema me ko poučiti kako da ispravno klanjam. Kako se ispravno klanja? E onda Zaista kada bilo tako, a ne, ne vjerujem da tako ima zemlja danas, da u njoj nema neko ko može poučiti čovjeka, e onda je to druga stvar, tada se ne bi lavo pitao. Tada je učenje tvoje ulazi pod hadis, talebul ilmi feridatun ala kulli muslim, stjecanje nauke farz svakom šta? Muslimanu. Ovdje nauke, o kojoj se nauci misle? O temeljima. O temeljima. Pa ne mora svako braće od vas znati pitanje mesele fika razvoda braka, ne znam, i finese vezane za posti, i za, za, Ne mora to znati. To mora znati jedna skupina koja će ljudima izdati fetve. A vama je dovoljno da znate da biste se sačuvali grijeha, da ne biste bili griješni, da znate temelje svoje vjere. Kako obožavati Allaha, kako ga vjerovati, ono što mi, što mi radimo i što učimo. Pitanje vezana za fik, pitanje vezana za akidu. A u protivnom, ako odeš nakon toga, to je na fila. Ako imaš mogućnost, hajri bereke, to je tvoja stvar, ali nisi dužan šerijetski. Pogledaj kako je to šerijac vama postavio sve na vage, znači tačno je izvagao, znači koliko kome šta pripada, nikoga nije opteretio mimo mogućnost, kako je dao pravo roditeljima, kako je dao pravo čovjeku, imaš pravo da budeš musliman, da naučiš vjeru, možda da odeš ti da učiš dole negdje, ovaj, da bi te nekakvi krugovi zahvatili, da bi se vratio gori nego što si otišao. Znate, braćo, da ima ljudi koji su otišli sa vjerom da Bog da nikada nije otišao dole, da nikada nije zavirio arapski svijet i nikada nije harfa jednog arapskog naučio. To bi bilo bolje. Jer je otišao, skrenuo sa pravog puta, odvodi ljude sa, na Pa ti ne znaš u čemu je tebi dobro. A ti se pokor roditelju, a pokornost roditelju ne može donijeti nego hajri, nego dobro. Pa je neispravno čovjeku znači da ide i da putuje, i da, a da ne govorim onda o putovanjima, a hoće da ide, ne znam, negdje sa ženom da se provodi na izlate nekakve i tako dalje, babo brani ili ima nekakve obaveza, želi ga. Pokornost roditelju je obaveza i to se mora znači ispoštovati u svakom pogledu. Jel tamo gdje nije pokornost roditelju te barak Kaže se da je Hasan al-Basri rekao, ako majka zabrani sinu da izlazi na jaciju, po noći bojeći se za njega, neće je, kaže, poslušati. Kako je Hasan mogao reći ovo? Zar nije preče majci majci nego na jaciju u džematu? Možda je Hasan al-Basri smatrao namaz u džematu vađibom. Pa tako? Pa kaže, to je vađiba, majka nema pravo da ti brani šta? Kada babo rekao, sine, ješ posti Ramazan. Babo ti kaže, sine, sutra poredak, nemoj sine postiti, sutra moramo ići raditi. Kaže, babo, ja postim svaki ponedjeljak i četvrtak. Ne, kaže, sutra nemoj postiti, molim te. Pusti to što postiš i četvrtak. Sutra ujutro ustaneš babom, popiješ kavu, doručkuješ i krampuna na leđa i onda ideš sa babom raditi. Pokori se roditelji. Jer uzvišen je Allah te barak tada traži od nas pokornost roditelja je vađib, a post ponedjeljkom je sunnet. Kako možeš dati prednost sunnetu nad vađibom? A on ne traži od tebe nepokornost. Jer nepokornost ne posti ponedjeljak? Nije nepokornost. Ostavio si sunnet. Nisi griješan zbog toga. Ako hoćeš, Allah ti je dao mogućnost, te barak je dao ti je priliku da zaradiš dobra djela. I brojni se navode u tom kontekstu jel, da je nepokornost roditeljima, da je to jedan od velikih, od velikih, od teških grijeha. Ovdje se spominju braćo majke, nepokornost majkama, zato što najčešće nepokornost biva majkama. zato majci, pa, može se nepokornost učiniti, može slaba, slabaša, ne može se, jel, ne može se suprostaviti našto koje dijete jače i tako dalje. A babo je, jeli, uvijek malo žešći, tvrđi. Ne može sa babom baš tako, jel tako. Pa onda majka ispašta. Prema majci biva ta nepokornost, znači. I to se našto dešava, znači, od shodno e, vjeri čovjeka koliko je, jeli, izgubi desio se skoro slučaj u Saudijskoj Arabiji da je jedan momak bio stalno dolazio kod majke, uzmeo penziju, pare uzmaju. Dođe svako večer, dođe, on dođe napušen tamo na, na, na šta je već radio. I dođe jedno večer majci, kaže, kada je ušao u sobu, ona izvedi pare, evo, kaže, neće ja pare. Ja, kaže, hoću i počinamo sa majkom. I fala Allahu, ovaj, uhap se ga i ubiju ga izvrše krisas. Evo i sada hoće ovoga novinara, što je vrijeđao poslanika, sa osam, izručen je iz Malezije, izručen je nazad i sada svi liju krokodilske suze, ja kako je to, svi, ovaj, svi su tako nježni razine. Ne, samo izvršiti Allahov propis, ništa drugo, kogod da je. U Saudijskoj Arabiji po njihovom zakonu, a to je šerijatski zakon, ko vređa poslanika, sa taman se pokajo, to ti ne možeš koristiti. Ko vređa Allaha da se pokaje, Može se primiti njegova teoba. Ko vređa poslanika sa osreme? I ako se pokaje, ne primam se teoba. Tako što samim im Temije govorio u svojoj knjizi Salman Meslul. Poslanika sam se kodirao njegovu čast. Ti živio, neš da budeš muslim, neš da praktiš, što je tvoja stvar? Srećeš gospodara, zađu odgovor. Ali da ti pišeš o poslaniku i umanjuješ njegovu vrijednost, e to ne može biti nikako i pokazat će se koliko znači pritisci sa strane imaju ovaj utjecaja, ali ulema znači definitivno izišla i traže znači da, da, da on bude kažnjen zbog toga, a kazna mu je samo jedne vrste. Kažemo ovdje su braćo spomenute majke, zato što su majke najčešće se njima vrši nepokonost. A znači li to da, da babi je dozvoljeno nepokoran biti? Nikao, nego spomenute majke zbog toga što se puno či... Kada je spomenut, kada je poslanik sam rekao, kaže, Lan Allahu namisat wal mutanammisat. Allah je prokleo žene koje čupaju obrve drugima i one koje im čupaju obrve. Jedan je muftija izišao danas i Sirije to, kaže to je za žena, nije za muškarca. Znači muškarac može doći i stanjiti obrve, iščupati i nacrtati sebe one obrve, one gusarske, lijepo, i to je njemu mubah, ali je žene su proklete koje to čine. Ma nije zbog toga živ bio, nego to je došlo min babi taglib, tako se zove u fikhu, min babi taglib, a to je zato što to najviše i najčešće žene čine, pa je zbog toga spomenute su šta? Žene u protivnom, to je zabranjeno muškarcima. To je mijenjanje Allahovog stvorenja. Allah te stvorio takvog i ti to mijenja, čupa tamo nešto crtaš i ovaj. Tako isto je ovdje kada su u pitanju majke i zabrana, jeli, nepokornosti. Kaže uzvišenje Allah te barak je o teala وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَ نَعْلَى وَهْنْ وَفِسَالُهُ فِي عَمَيْنِ Kaže i mi smo naredili čovjeku ili oporučili mu da dobročinstvo čini svojim roditeljima, kaže majka ga je nosila iz slabosti u slabost i dojila ga je u toku dvije godine. Pazite ovo, braću. Ovdje uzvišeni Allah kaže i naredili smo čovjeku dobročinstvo prema roditeljima, pa je tu poistovjetio koga? Majku i, i oca. I onda kaže, majka ga nosi, majka ga nosi ovaj iz slabosti u slabosti do iga dvije godine. Pa je spomenuo dvije odlike majke koje nema babu. A sjetite se sada hadisa u kome kaže, poslanik sa osam kod Buharije, kaže, koja je najpriče za dobročinstvo? Kaže, šta? Koja je najpriče za dobročinjstvo? Majka. Koja je naj... Majka. Potom? Babu. Pa tri majci, a jedna Babu. Hajmo sad vrat na ajet. U ajetu su spomenuti majka i otac. Ovo li insane bi vali da ih sanas I mi smo obavezali a, čovjeka da čini dobročinstvo svojim roditeljima. Koliko imamo? Jedan, jedan. Pa ga je majka nosila iz slabosti u slabost, dva, jedan, i dojela ga, tri, jedan. To mi je hadis. i kako se znači hadis i ajet sklapaju kako to jedan mozaik, kako to nema nikakve znači kontradiktornosti, nego to sve znači ide sasupa se znači u isti kalup u isto znači. Pa je znači ima ovaj majka prednost nad u pitanju braće dobročinstva, ne u pitanju pokornosti. Babo nešto naredi, mama naredi, babino se sluša. Ako je jedno i drugo odgovara šerijatu i može proći, onda je babina starija. Osim, a, jel, ako, ako su babo i mama zamijenili uloge. To je, znači to se kaže ako je babo papučar, ili tako? I zabranio je da se ukopavaju živa ženska djeca. E, živa ženska djeca, je tako, mrtvo se svako mora ukopati u zemlju. Živa ženska djeca da se ukopavaju i ovaj, to je ono što su radili u džahilijetu i uzvišen je Allah te barak to spominje u Kur'anu wa idel su su'ilet bi eji zembin kutilet i kada živa ženska djevojčica bude upitana zbog kakvog grijeha je ukopana. Kada bude upitana na sudnjem danu, da to će neko morati odgovarati. Jer to je nevino, znači dijete, i morat će znači biti zbog toga pita. I oni su imali, imali su načine kada je u pitanju ovaj, kada bi se rodila ženska, žensko dijete, on bi, koje je htio da ostavi, vodio bi ga sa sobom da čuva stoku, hodala bi sa njim. A kada je htio da je ubije, onda je sačka da bude dođe do šeste godine. Kada dođe do šeste godine, kaže majici, kaže, hajde, kaže, danas lijepo spremi, kaže, u idem, kaže, da posjetim rodbinu a prije toga zločinac otišao i u pustinji iskopao veliki bunar, rupu veliku iskopao. I dovede je tu iznad bunara koji je bio priliko, prilično uzak, ali dubok bio i kaže, kaže vidi šta ima ovdje. I ona kad se nadviri, on je, znači, turije u bunar i onda je poklopi zemlju. I tako je ubije. Znači, to, to je, to je takav zločin. Pogledajte koliko čovjek svoju može prirodu. Da vam neko kaže uzmite pseto koje te ujelo, nekakve velike zlo nanijelo i tako ga ubi, Čovjek rekao, ja ne mogu raditi životinje. Kako bi, možda rad, ne mogu tuđem djetetu, kako bi mogao vlastito djete tako ubiti? Djete od najvećeg neprijatelja ne mogao tako ubiti. Ali to je, znači, džahilijet, kad uđe u čovjeka, kada nema vjere, onda, znači, sve što uradi može proći, jer jednostavno nema nikakvih pravila ni principa u svome životu. Pa su tako, znači, ovaj, ubijali svoju djecu živu i znači kopavali, a bio i drugi način, žena ode u pustinju, kako kaže Ibn Abbas, ovo spominje Ibn u svome tefsiru, a, dođe i sjedne žena pod, pod, drvo i prije toga iskupala rupu. Omanju rupu i čeka, tu se porađa pod drvetom. Ako je muško, u naravak sva sretna kući. A ako je žensko, samo iz materice u rupu i prekrive. I ubije odmah. Znači, je, bilo, imali su oni različite metode, znači ubijanja ovaj ženske djece u paganstvu. I pogledajte onda kako je došao islam i izbavio ljude iz tmina na svjetlo i dao ženi mjesto kakvom nikad nije mogla maštati. I onda dođe ovaj taj šljam i on vrijeđa poslanika sa osaleme i onda da ne bude, e ne, bit ćeš kažnjen živio. Moraš biti kažnjen, bit će na ahiretu sigurno. A ovdje na njalku izbjegneš kaznu, to je, to je druga stvar, to je pitanje, jeli, gdje se čovjek možda može spasiti ovim ili onim putem, ali na ahiret ne može sigurno. Osim ako se pokaje iskreno stvoriti razvođen, pa to je druga stvar, on je milostiv i ono prašta svojim robovima. Oni su se bojali, braćo, da bojali se nemorala. Pazite, kad su kopavali žensku djecu, oni se bojali da ta djeca ne prave nemoral. Da ne bi bila bludničarka. Imali su pri sebi, to je bio pogrešan postupak, bez umjekve, ali imali su pri sebi nešto što danas nema veliki broj muslimana. Dođe mu kćerka ujutru usitne sate, sva se ljulja, jedva kapiju pogodi i uđe u kući babo, sjedi, gleda emisiju kao da je ne vidi. Ona prođe i ode, uvuče se tamo u kuću svoju i sjedne, on kao da je ne vidi, niti smije progovoriti. Gdje je bila, šta je radila, kud je hodala, a niko o tome a pagani su zbog toga ubijali žensku djecu. I oni izgovorili, kažu, meleki su Allahove kćerke, to su Allahova djeca, ženska, pa kaže, priključite tu djecu Allahovoj djeci. Ta'ala Allahu amma je kulune uluven kebira. Allah je čisto od onoga što govori. A, da, jeli, pa kažu neka budu sa Allahovom ženskom djecom, jeli meleke. I govorili su neki braće od njih, od ovih pagana, kažu mi smo, kaže, našu živu žensku djecu ubijali, a kaže, vratimo se kući, kjera hranimo. Ma kerova par kod nahrani kerove, a ode ubije svoje žensko djete. Eto, koliko znači priroda se čovjeka može promijeniti da vlastito dijete ne da ga ne voliš i da ga nekom daš, nego da ga na najgori način ubiješ, a nakon toga gajiš najprezreniju jeli, životinu. I ovdje isto, braće, ovo pravilo spomenute su živa ženska djeca. U redu. Isto kao pitanje čega nepokornosti roditelja. Spomenute su majke, u protivno je zabranjeno ukopavanje šta? I muške djece, kao što je zabranjeno ovaj, eh, jeli, nepokornost ocu. I ovo je, znači, jedan od velikih grijeha ovaj, koji je spomenut, znači, i pored toga što je veliki grijeha, on je i prekidanje rodbinskih veza. Jer ima li veća rodbinska veza između koga? Između djeteta i roditelja. To je najveća rodbina, nema veće rodbinske veze. To je, to je ubuvat, očinstvo. Najveća veza, ona je prekinuta tim. Pa je to znači zločin i sa te druge znači strane. I ome hadisu je dokaz da je zabranjeno ubijati osobu koja je nevina i koja nikoga ubila nije. I ovdje se kaže dalje da je zabranjeno čovjeku da, a, kako je došlo u hadisu, jeli ovdje, što smo spominjali u e, menul vahat, da je zabranjeno čovjeku i da sprečava, da, da, da davanje onoga što se treba davati ili da traži ono što mu ne pripada. Znači jedno i drugo jer čovjek može biti, znači imati jedno drugo značenje. Jer čovjek ponekad ne daje ono što je dužan dati, a, ovaj traži ono što mu ne pripada. Pa je znači o to isto tako zabranjena stvar. Ovo bilo nešto o hadisu al Mugire Šobe, koji je zaista veliki hadis sa velikim značenjima, a mi smo braćo nastojali da ga skratimo ovaj ono što je za nas bitno. A uvijek imamo materije još ovoliko i još toliko da pričamo znači što bi vas možda izmorilo te nekakve finese, mi spomenemo znači ono što je najbitnije za nas da znamo i da, da, da možemo znači zapamtiti, da možemo ovaj, da možemo jeli, e, pa ćemo inša tela u narednom druženju nastaviti sa hadisom Sumeja, a to je treći hadis u poglavlju kom. Dova, zikr poslije namaza. Zikr poslije namaza, jest. Tome ćemo govoriti nekada u martu. Šalah, te početkom marta, pošto nećemo do tada imati ništa od aktivnosti. Allah ta'ala nam sallallahu ala mina Muhammed, ala alihi wa Ako ima pitanja, braću, ne znam iz ovo čemu smo govorili, mimo toga bujno. Bujno. Razlikuje se tu, u tom pogledu se razlikuje hađ i umra. Hađ i umra se znači razlikuju zato što je, zato što je hađ obaveza, a oko umre postoji razilaženje. Znači oko obaveznosti umre postoji razilaženje. Ako se prihvati mišljenje da je umra obavezna, onda bi a, onda bi propis bio isti ako vidi da uslovi babo, dijete, iako babo, ako ima, znači imetak i može živjeti, ne treba tražiti od dijete imetak. Babo ima penziju, nema potrebe da zadire u imetak svoga djeteta. Tebi Allah dao da živiš i nemaš potrebe. A to da guliš svoje dijete, da ga uzmiješ kao roba, to je zabranjeno. Tebi dozvoljeno da uzmiješ od svoga sina, od djeta, ako nemaš, ako si potreban. Ako imaš, nemaš šta, nemaš šta uzimati od njega. Ovaj, pa gleda se, znači, ako je pitanje hađa, onda se roditeljima ne objezvijedi ono što im treba, a nakon toga kažeš, babu, to su moje aktivnosti, više nemaš obaveza prema babi, možeš ići na hađ. On ti nema to pravo braniti. Ti dok ispuniš uvjete, znači, pitanje umre, znači ako je čovjek obavio umru, pa išao na hađ, pa obavio umru, pa ima, znači, obavljenu umru, onda mu sigurno, definitivno više umra nije vađib, kada bi čak kazao da je prva umra vađib, jer eh, lama se razilazi, razilazi u etimul hađa ul lillah, i vi radi Allaha hađi umru šta? Upotpunite, oni koji kažu vađib, kažu spomenuta u jednom kontekstu i to je poznato kod, mislim, kod Hanbelija u Hanbelijskoj pravnoj školi. Mnogi drugi učinjaci kažu da je ona sunnet, da je umra sunnet, uglavnom koji je obavio hađ i obavi temetu, nije više dužan da obavlja umru. I ako babo kaže ne, nećeš ići na umru, tako da neka se pokori, neka ne ide. Neka znači gleda načina, pa dok Allah ne riješi, znači dok, dok mu ne olakša da ode, znači ili babim odobrenjem ili da babo napusti dunjanu u svakom slučaju ovi imami što su ostali bundar nisu išli radi majke na, na, na, na, na, na nauke i postali su imami umeta uz zemlju. Imami umeta, Imam zehebi. Majka mu zabranila da ide. A ko imam zehebi? Kaže se kad bi ustajale ravije jedan po jedan iz Bekije, iz Medinskog mezarja koji živile prije njega po 600 godina, samo da ga pogleda u lice znao bi ga ko po faci bi ga znao. Po opisima koliko je znao, imam Ibn Hajar Raskalani je bio hafiz, imam umeta u hadisu, pio je vodu zemzem i molio Allaha da mu, da mu podari znanje kada su u pitanju ravije i prenosioc hadisa kao što je dao imamu Zahebiju. Tako da, znači, gleda se. Ovisno šta traži roditelj od djeta. Jesu. Salam alaikum, koliko je dobro pustiti je crtani film na TV-u. Nije problem u crtanom filmu. Problem je u njegovom sadržaju da crtani film da dijete ima malo da, da, da nije, to, to, to, nije sporno. Ali je problem sadržaj toga. A sadržaj tih ovaj, e, znaju biti ponekad nezgodni. Ili u njima ima krađe, ili ima nasilja, tako ukrade, planira se kako se to, on to sve gleda. Pa to, je, to, to je terbija za dijete. Ili ima nekakva, um, neđu tamo, ljubavna nekakva ova veza, jel tako dođe, on ju poljubi, onda ono srce gore ide iza one zgrade, ode pa se gore raspukne, jel tako? A to dijete gleda kako to ide, kako to imaju dvoje, kako, jel? I to je odgoj, to je terbija za dijete. Pa se gleda, znači, šta je, šta je od toga, znači, i šta može koristiti, šta može štetiti čovjeku. Jel tako? Onda šta može dijete štetiti. To je kod nas e, greška, znači, ne znam, te naše produkcije koji rade već. To trebali, ima mnogo za prevoditi te, te crtani filmova s arapskog jezika, ovaj, na, filmovi Arab crtani, ali kroz njih dijete uči vjeru. Jako zanimljivo. Djeca idu, hodaju po livadi, po šumi, pa nađu mrtvu ovcu. Kaže, e, sad ćemo, kaže, napraviti se bruča, Kaže, ovaj, kako ćeš Kaže, to je haram. Kaže, što haram? Pa kaže, to je ovca, nije ovca haram. Kaže, jeste, kaže, ali to je mrtvo. Pa zašto? Pa kaže, uzvišen Allah, kaže u Kur'anu, Hurimet ul mejtetu, odemu u lahun wa ma kaže, prvo je spomenuto, strv da je zabranjena. A, kaže, ja to nisam znao. A sve je zanimljivo tako zagledati gledati samo, ali oni tamo trče mačka i miša, ne znam, to mi prevode, a, a ne, ne, ne, znači neće da, znači da neko radi na, na tom polju, to je za djecu korisno. Znači, nema, nije problem u samom crtanom filmu, nego je problem u njegovom sadržaju. Pa ako ima crtani film, nekakva natjecanja, sportski, nešto i tako dalje, nema smetje da, da, djeca u tome gledaju, jer dijete, dijete, hoće svoje hak i svoje pravo. Ako mu ga ti ne dadneš na lijep način, on će ga uzeti na pogrešan način. Israf. Pa israf, mi smo večera spominjali, znači šta bi, šta bi bilo israf? Israf bi bio da čovjek uzima a, nešto, znači, prvo kazano, znači za šerijatske stvari, odnosno vjerske, dinske stvari je pohvalno. I tu nema rasipništva, koliko čovjek da, s tim, a, kada čovjek daje, braćo, za vjerske potrebe, mora paziti da ne uskrati pravo dunjalučko nekome. Jel u redu? Ti daješ džamija se negdje pravi. Djeca ti trebaju krenuti u školu. I ti sve za džamiju, za džamiju, kaže, babo, mi trebamo knjige, Boga mi kaže, čekajte, nema. To nije dozvoljeno. ono što je zdao za džamiju. Ne možeš uskrati pravo nekome dunjalučko zato što je zdao šta? A u protivnom davati za ahiret, a možeš podmiriti to dunjalučko pravo, nema smetja nikakve. E, rasipni što bi bilo, znači u ome pogledu u ahiretskoj stvari. U dunjalučkoj stvari. Znači da čovjek e, uzima nešto što mu ne treba i da pretjeruje u nečemu za čim nikakve potrebe nema, niti je to njegov nivo. Čovjek zarađuje 1100 eura i da mu nije dječjeg doplatka i oni tamo nekakvi oni, oni dodataka, ne bi mogao nikako spojiti kaj s I kupi se auto od 40 ili 50 hiljada eura. Kažemo, živi bio, pa to nije tvoj nivo. To nije tvoj nivo života. Ili ode kupi sebi jaknu za 400 eura. Pa to nije tvoj nivo života. Ti kupiš auto, ti kupiš se auto, kupiš sebi jaknu negdje na, na, na, na flomarku, tako, polovnu. Ako ćeš nećeš novu jaknu kupovati takvim primanjima. I onda čovjek time, kada to kupi sebi, čini štetu sebi, jer treba to vratiti, i porodic koju izdržava. Pa, jer nije, ne, možemo mi kazati, neko kaže, <clears throat> ja bi se kupio auto toliko i toliko teško je da neko kaže, to za tebe raspništvo ili nije. Ali ti sam po sebi znaš je to raspiništvo ili nije tako, po svome stanju, po svome halu. Kao što znaš sam, da li možeš klanjati stojeći, da, da li imaš takve bolove koje možeš izdržati pa da klanjaš stojeći ili ne možeš, tako isto znači pitanje rasipništva. Čovjek ne treba znači ulaziti tamo što ne priliči njegovom stepenu, znači ovaj ni života ni i nema potrebe za tim stvarima. Kupio se određenu stvar, ne znam, u kući, eh, nekako posuđe, ima posuđe koje možeš kupiti, lijepo ga koristi, imaš nekako ekstra stupo posuđe koje imaju samo najviši sloj, znači ljudi i, i takva se jedna garnitura proda u sedmici dana jedna i ti sa takvim primanja odeš i kupuješ se tako posuđe. To je neispravno. I nema se tu ulozi u rasipništvo. Jer ti znači nemaš potrebe, možeš se zadovoljiti nečim drugim, a ima puno drugih stvari koje su preče i po pitanju tvoga dunjalka i tvoje vjere koje se trebaš priuštiti. Pa je pitanje znači rasipništva vezano da čovjek procijeni, znači na osnovu svoje bogobojaznosti i stanja da li je određena stvar rasipništvo za njega ili nije. Jel u redu? A rasipništvo, braćo, biva uvijek veće shodno stanju muslimana. Što je stanje muslimana teže i to rasipništvo biva šta? Suženije. Lakše do rasipništvo. Jer čovjek kupuje određene stvari koje nisu, a uvijek ima znači negdje gdje može. Ne, znači da to sebi čovjek sve uskrati, nije to rečeno. Jer uvijek je bilo sirotinje. Ali isto tako znači treba gledati kakvu ima korist ili kakvu potrebu ima za određenu stvar. Jeste. Dobro ja sam za sebe dobio sad, sad idem mišlanom. Jel, mogu ja na, njih da umru moram Ne, oni su ako tebi, ako su oba dva roditelja, obavezno te hađem, ti obavi hađ za jedno i za drugo, a umru obavi za sebe, a za njih kada budeš išao, obavi za njih i umru i hađ. te to obaviš za njih, a za sebe obaviš sada, kada ideš na umru, obaviš za sebe umru, to ti je najpriče svojom porodicom, a nakon toga, znači, obaviš za roditelje ovaj hađ jeste a to je naj, najpotpunije, obavio znači jedno i drugo. Mislim da tako, to ti je bolje nego da sada činiš za, za umru za jednog roditelja, pa da ih razdvajaš, pa onda kad ideš na hađ činiš umru za sebe, a za njih, ako ti je dozvoljeno, ti sad možeš ići za roditelje. Za majku, na primjer, na umru. Ona je preča za majku prvo treba obaviti hač, zato što ona preča za dobročinstvo od babe. A, obaviš umru za majku i opet odeš obaviš i hađ iz umru za majku, nema ni to smetnje. A ako želiš da, da obaviš umru za sebe, i to ti je bolje za sebe, a za majku zadovoljiš se sa umrom i sa hađom, da ona, znači, njenu obavezu skineš sa nje, to je naj, najbolje, najispravnije. I e, vidite, ovo je znači razlika, brate. Sad kažemo, neka prvo ide za koga? Za majku. Zato što je Ali da su majko i baba živi i majka kaže, sine, ove godine idi za mene na hađ. baba kaže, ne, ne, ne, ne, nikako. Fate za mene. Pa kaže, ja sam rekla prvi, kaže, ja sam rekao za mene ove godine. Ne može se pokoriti majci, nego se kome. Jer ovo je pokornost, braće. Ali kada umru, presele i jedno i drugo kazali, nije reklo ni jedno koje će prije, e onda kaže majka je preča zašto? Za dobročinstvo. Znači, yes. preseli, ipak ne, ne, prednost opet ima prema dobročinstvu. Majka je, vraća nešto posebno. Majka je, majka je nešto posebno. Sino sam vam pričao sa nekim tamo i došlo vreme, kaže, sad će, kaže, nakupili su svi, sad će, kaže, neki, ovaj, neki ali tamo pričati na Hajatu priča neki ali pronicatelj neki. Šta reći o njemu? Ne znam vi znate šta je, to je taj šta. Ja sam onda sam malo vidio, on neko napiše ko je, šta je, kad je rođen, kad je, on, to se već malo za sinoć Kad, ko je taj, šta je, ko je, kad je, kad se rodio, i onda on sve nabuta tamo svašta. Šta će biti sudbinom Šta će biti sudbinom? ako je tako... Čekao kao, a on kao pola Ako je tako kao što si... Ako je tako kao što se opisao, znači se on pojavi na osnovu imena i prezimena i datuma rođenja, govori nešto. Pa jeste, ne, znam, Pa zima, nemoj ljudi puno posla, pa sjede na večer, dokasno. Da je... Naš narod, znači, braćo, naš narod samo dođi, predstavi se kao onako to rabi, onome onako pakovanju. Dođi, samo predstavi da ti nešto znaš, džini šeitani, ti, ti nešto prorišeš sudbinu, ti nešto... Znači, igre, ovako se možeš igrati sa narodom. Dođi mu, pričaj mu o vjeru, on je najpametniji. Ne da se pričnika, blokade sa svih strana ima. A kada dođeš i prodaješ mu maglu i pričaš mu kako će biti nešto, kako će ovaj, kako će onaj, u sve ti vjeruje u tebe, gleda kao u, u nekakvo jadan bilah božanstvo. A što radiš oni potvrdili sa druge strane, potvrde, jest tako, jest tako, jest tako. Pa, pa jest tako, taman tako rade sihirbazi, upravo džini ga obavještavaju, on sjedi u studiju, dolaze mu džini i pričaju mu ko je nazvao, dakle nazvao, džin to provjeri, ona je zatrepta je oka, otišao i, i i donio, jel tako, ovaj prijesto Belkise, jel kažu Belkisa, ispred Sulejmana, ali se nam u, u, u, u Šam. On ode na brzinu, znači do Fate, tamo ispita Fatu, vidi šta je, oslika situaciju, rentgenom to snimi, vrati, kaže tako i tako i ovaj govori i Fate tamo sva se ovaj ibrati i ovaj kako, kako, kako on pogađa njenu sudbinu. Pa to jeste, ali, ali je problem u tome što ljudi ne znaju pozadinu toga a dovedi nekog efendiju bogobojaznog hafiza koji se boji Allaha i tako dalje. Hafiza šta ti kaže o tome ništa ne je skare behut. I ne znao. Hafiz ne zna, a ovaj zna. I sad ćeš mene reći kako je hafiz bolji od... To je, to je neznanje, to je džehl koji ljudi imaju pri sebi. A da zna, znači, pozadinu odakle on to uzima i kako dolazi do tih informacija, ne bi tako, ne bi tako razmišljao. U svakom slučaju to je ovaj takav način sam po sebi da ljudi zovu nekoga da on nekome nešto pogovori šta će biti, kako će biti. Gajb zna samo uzvišeni Allah i znaju znači oni koji do njega dolaze neregularnim putem, može ga dati poslanica al putem objave, a ima nešto od gajba se može znati neregularnim putem koji je šerijetski zabranjen. Allah ga ostavio ljudima kao iskušenje i fitnet u koji je upao taj ali specijalac i sličan njemu. Šta Šta skupo? To je, braćo, ali morate znati, ovo, ovo, vam, je, ovo je komercijalno. Oni nabave takvog jednog, znači tu, ovaj, e, zabavljača i eto vam, znači, posjetitelja i gledalaca i ljudi koji kupuju i prodaju, znači, to, to, je, to sve, znači, to je trgovina, trgovanje sa ljudskim razumom. Molim? Ima to pa on ne može to je firma cijela, ma ostavi kod sekretarice pitanje, poučit će sekretarcu sekretarcu da može odgovarati kad njega nema. Aha, ono onako Da, da može vjera prolaziti sunnet kao što mogu prolaziti ovaj ovi, ovi, ovi vraćanje i gatanje do sad bi, bilo bi vratili bi vrijeme ashaba u Bosnu. Allahu ta'ala sallallahu